U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će putovi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com www.stazomislama.com فيها بسمة غارات من سيبديها komentarom o hadisu kada Allah poslani kareći sallatu sallam kaže men tereke še'a min Allah a uvedahu Allahu hajre min ko napusti nešto u ime Allaha te barek vatala Allah će mu tu stvar zamijeniti boljom. Pa smo spomenuli uh, četiri tačke od uh, e, tača kako je spomenuo šest Muhammed i Ibrahim. Dakle, on je spomenuo <clears throat> vidite 30 uh, e, tačaka, dakle, navela je 30 primjera od stvari koje čovjek kada ih napusti ima Allaha te barek tala, Allah će mu to zamijeniti nečim boljim. I mi znamo da nam Allah te barek tala nije naredio napuštanje osim onoga što je loše po nas. Dakle, sve ono što je haram, sve ono što je zabranjeno, Allah, Allah te barek tala nam je naredio da to napustimo, a on nam je kao nagradu, na, dakle, obećao da će nam dati nešto što je bolje od toga. Hmm? Tako. Pa kaže Alehi Salatu Veselam, men tere ke še en lillah, ko napusti nešto ime Allaha, a uvedahu Allahu hajre minhu, Allah će mu tu stvar zameniti boljom. Dakle, one četiri stvari koje smo spomenuli do sad, dakle, nećemo ih ponavljati sa Allahom dozvolom, već idemo dalje, ali pokušat ćemo iša lautala da spomenemo, dakle, da ponovimo nešto od onoga što smo iće spomenuli iša lautala. Pa smo rekli, dakle, peta tačka, kaže šejh uh, Muhammed ibn Ibrahim, ومن ترك الخوف من غير الله وأحرز الله وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء فسارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما kaže šejh, dakle navodeći primjer za dakle, ovaj govor Allahovog poslanika, ko napusti strah od nekog drugog, mimo Allaha te bareke ve ta'ala, dakle ko napusti strah i ne bude se više bojao nikoga osim Allaha te bareke ta'ala, i bude se isključivo bojao samo Allaha, a? Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> će ga spasiti ili poštediti vahma, dakle, dakle taj čovjek će biti spašen uh, kako se to kaže u našem jeziku dakle bit će pošteđen sumnji a? ili straha koji je ne vahm je osnovni strah koji nema nikakve osnove hmm? Dakle, kad čovjek uperi u tebe pištolj, onda imaš osnovu, jer se plašiš, pokinut će, budala je, za ko? A? A kada se čovjek boji od mraka, onda je to strah koji nema nikakve osnove. Ne smiješ da ugasiš svetlo i da regneš da spavaš, strah se nešto tu ima. Ili prođeš nešto šušne, ti misliš evo ga. A? Dakle, to je vrsta straha koja je zabranjena, koja je haram. A? Zato što nije, nema nikakve osnove. shvatate. Međutim, ono što ima osnove, bojiš se zmijerate, uh, e, uješćete, jel? onda nema sumnje da, ta, da je to prirodna strah. Je tako? Dakle, ko se bude isključivo bojao samo Allaha te barek tada i nikog više, bude se na Allaha te barek tada oslonio, jel? Jer zna da je Allah te barek tada njegova zaštita. Ne samo da je njegova zaštita, već je Allah jedina tvoja zaštita. Nemaš drugu zaštitu. Ljudi te ne mogu zaštititi od Allahove odredbe. Tako barek Allah tiko. Ha? Niti ti neko čafira može nanijeti neku štetu osim sa Allahovom dozvolom, je tako barek Allahu fikum. Wa ammanahu Allahu min kulli shay. Allah te barek tala će ga učiniti bezbjednim od svega. Da se taj čovjek će biti bezbjedan, ničega se neće bojati. Zašto? Jer čovjek u osnovi mora da se boji nekog. Je tako? Ako se budeš bojao Allaha te barek tala, onda tvoja strah prema Allahu je toliko velika da se ne bojiš stvorenja, halas. Isto tako ljubav, tvoja ljubav je prema Allahu toliko velika da ti ne pada na pamet da učiniš nešto što Allah mrzi. Jer stvarna ljubav je da voliš ono što voli tvoj voljeni. To je prava ljubav. Da voliš ono što voli tvoj voljeni. Je tako? Da voliš ono što Allah voli. A da mrziš ono što Allah mrzi. Je tako, barek Allahu? Fikum. Zatim kaže, فسارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما فاشاء الله تبارك وتعالى زبغ يلوغ ستراها prema الله تبارك وتعالى učinit će da sav njegov strah koji je do tada imao, strah od ljudi, strah od mraka, strah od kafira, od šeitana, od džina, vampira, eh? Allah te bareke je tada će sve, sav ta strah ili te vrste straha pretvoriti u šta? U bezbjednost, eh? wa berden wa selama, što znači berda wa selama? Učinit će ga hladnim i spasonosnim. Isto kao kada je Allah se vrta naredio vatri, pa je rekao uh, kuni berden wa selamen ala Ibrahim, kada su mušnici, kada su nevjernici uzeli Ibrahim ala Ibrahim, pa su naložili toliku vatru, dakle danima su se kupljali uh, eh, drva, jel, gorivo, za tu vatru iskopanu, jel, u nisu mogli da se približe Subhanala toj vatri, toliko je bila jaka, tako da su katapultom morali Ibrahim a.s. da batu tu vatru. Allah naređuje vatri pa kaže, kuni berdenu eselama ala Ibrahim, budi hladna i spasonosna Ibrahimu. Kažu učinjaci, da Allah te vrta rekao samo njoj, budi hladna, Ibrahim bi se smrzao tu vatru i umro bi. Međutim, ne samo da si hladna, već da si spasonosna. Isto tako, tvoj strah, Allah nema, zašto bi se bojao nevjernika? Zašto bi se bojao šeitana? Zašto bi se bojao džina? Ako se bojiš Allaha te barek ve tala. Dakle, samo moraš Allaha te barek ve tala da se bojiš. Jer posebno kada se radi o nevjernicima, Allah nam zabranjuje strah od njih. Ha? Pa kaže Allah te barek ve ta'ala وَلَا تَحَافُوهُمْ Nemojte ih se plašiti, subhanallah. وَحَافُوهِ in kuntu mu'minin. Nek se mene bojite, ako ste pravi mu'mini. Ste vjernici, nemojte se njih bojati. Bojite se mene. Ha? To vam je preče. La haule vela kuete illa bila. Dakle, to ne važi samo za kjatije, čija je, kažem, pobjeda, ovisi također, o Allahovo te bare kada voli. Al harbu siđal, ko što je rekao, eh, al harbu bejne na siđal, Ebu Sufjan, kada ga je Herakl uhapsio u šalu, pa ga je pitao, dakle, ko je Muhammed i kakav je Muhammed i ima borbe između vas. Pa kaže, ima, bijemo se. Pa kaže, pa ko pobeđuje? Kaže, al harbu bejne nas i žal. Rat je između nas. Dakle, promenjime sreće. Nekad Muhammed pobjedi, a ne se pobjedimo mi. Dakle, bijemo se. I, har, i borba jeste takva. Al harbu si žal. Borba je promenjive sreće. Nekad ide u tvoju korist, a nekad ide protiv tebe. Ali ono što je bitno ovde, nije da pobjediš ti. Nije, to, to je asmen, da je nama najveći cilj nije pobjeda, nije najveća cilj, najveća dakle, stvar koju mi on jeste, da smo pokorni Allahu te bavi tada. Da radimo ono što nam je Allah naredio i njegov poslanik. Ko će pobjeliti? Pa ćemo mi da živjeti pobjedu. Dakle, to je Allahu i rukama. Ali dvije stvari, jedna od te dvije se sigurno moraju, da, moraju desiti. Jedna od te dvije stvari moraju da budu svoj cilj. Ima nasr, on ima šehada. Ili pobjeda, ili šehada. Svatate. Pa da kaže sutra, Allahu moj, ja sam dao sve od tebe. Kao što kaže šejh Jusuf ali Jejri, nismo pomogli Allahu vjeru, dali smo sve od sebe. A? A Allah je obećao da će pomoći onoga ko pomaže njegovu vjeru. In tensurullahe jensurkum. Ako vi pomognete Allah, Allah će pomoći vas. Wa kana hakkan alejna nasru mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na, naša obaveza je da pomognemo mu'mine. Allah je obavezao samog sebe da pomogne mu'mine i da pomogne one koji pomažu din. Svatate ovo. Allah će pomoći ovaj din sa druge strane s nama ili bez nas. Ko se ukrca, ukrcao se na svoju korist. A ko skrene i ode u batim, to je učinio samo na, samo, na, na štetu samog sebe. Svata prvo, barek Allahu, tikum. Dakle, <clears throat> sav njegov strah će se pretvoriti u bezbednost. Ha? Svata prvo. Ono što će da se najviše, najviše boje u džahilijetu, za tebe sad ko mu'mina, glupo sjedna. Kažeš, ja rabi, kako se te mogu bojati toga? Bojiš da se čovjek ne pusa, bojiš da se čovjek ne bode nožu. A sad kao musliman kažeš, ka ja rabi, ja rabi. Ako Allah to hoće, Allah i nema vojnike na dunjalu koji da ne može spasiti. Ako Allah to neće, <clears throat> nek se svi okupe, vallahi, i nek se dogovore, i nek izvedu svoje najbolje na onužanje, ništa im koristiti neće, jer me Allah te barem da štiti. Šta to ovo bare kao fiku. Sve ono čega se bojio prije, bojiš se izbaciti se šef iz firme zbog namaza. Bojiš se sad? Olaj se ne bojiš. Bojiš li se za siromaštvo kao što se bojio u žahimijetu? Svata se bojiš. Se čovjek stalno, pa neće imat para da platim stan, pa neće imat para za ovo, pa neće ono. Bo men je skati Allaha jeđa lehu mahređa, ko se Allaha boji, Allah će mu naći neki izaz. Boj se Allaha, i samo se njega boj, Allah će ti naći neki izlaz. Allahi, alhamdulillahi, radi lalemin. Ove stvari nisu jasne džahilima i kafirima, Allahi. Niti će ime ikad biti jasne. Niti mušnicima koji se, jel, kažu, mi smo muslimani. Zašto? Zato što se oni boje svakog drugog više nego Allah te barem. Boje se ljudi, Allahi se boje ljudi. Uzmi za ove naše mušnike. Allah je njihova strah od, od zapada ili od, ili od istoka. Od, ne znam, ćete strah je od ljudi više nego od Allaha te bareke da. Jer da se boje Allaha, pridržavali bi se dina. Što znači u stvari ova riječ, takvaluk, bogobojaznost. Ko zna? Bogobojaznost znači, dakle kad kažeš ja se bojim Allaha, to znači da izvršavaš sve ono što ti Allah naredio i da se kloniš svega onoga što Allah zabranio. Drugi učenjaci kažu takvaluk, bogobojaznost znači da između sebe i džehennemske vatre staviš pregradu. Dakle, džehennemska vatra zapali, ti izgledajte, ali ti si stavio pregradu. Ta pregrada, šta je to? Pokornost Allahu i njegovom poslaniku. La haule ve la kuvete ila bila. Jedino se čovjek džehennema može spasiti pokornošću Allahu te vrstana i njegovom poslaniku. Sva jednostavna jasna. Niko ti ne može sad dođeti pameti da ti petlja da ti izmišlja neku, ne, neku novu vjeru. Mi sredimo vjeru Allahovog poslanika, ali i salatu wa salam vjeru ashaba, vjeru tabijina, vjeru imama, vjeru selefu saliha. Svatate ovo barika na svijetu. I niko ne može sada dođe da kaže nećemo tako, ćemo ovako. Ne, ne, ne. Dakle, naš din jeste pokornost Allahu i njegovom poslaniku. I ništa više. Svatate ovo barika Allahu fikum. La haule ve la kuvete illa billah. Zatim kaže, požurit ćemo inša Allah s ovim tačkama, jer volio bi da spomenemo više. La haule ve la kuvete illa billah. Kaže, ومن ترك الكذب ولزم الصدق صدق فيما يأتي ويذر هدي إلى البر وكان عند الله صديقا ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأساغوا السمع لقوله kaže šejh ovdje subhanallah pa navodi primjer za ovaj hadis ko bi nešto ime Allaha Allah će mu to zamijeniti boljim a mi smo rekli da nam Allah nije naredio da ostavimo osim ono što je loše za nas shvatate ovo barek pa kaže ko ostavi laž dakle lažni govor laganje, a? a? I bude se držao samo istine. I to je jedno sve što mumina, istino ljubivost. A? Ne prihvata laž ni u kom smislu. I uvijek se bori protiv laži. I čim neko slaže, on mu kaže, dosta više, ne laži, čuti. Dobro, ne moraš mi da ne laži, da se ne vrijedi. A? Puta osam na haole, da koji tira mi da sredim bratom, koji je dobar brat. Vjeri, njegov glavo je također dobar mutnik, iša Allahu ta'ala. Allah je najbolje poznaje. Međutim, njegov taj sin, taj brat je puno, dakle, mlad je. Znaš, i samim tim može nešto da kaže nenamjerno što je, što nije mudro. I njegov babo se nešto našao, ali i reče nešto što nije istina. A mi znamo da se lao, to se sveme nije, nije lagao čak ni u šali. A? I ovaj se stari dedo, da mu se las ili našali se nešto i, dakle, reče nešto što nije istina, to se dešava. Svatate? Kaže njegova, njegova sin, kaže, babo, ti znaš da nije dozvoljeno lagati u šali. <laughs> Kada ovoga pogleda kažemo, kaže, e pa ovak ide. A ja sam bio prisutan, kaže o meni, kaže, dobro šejh, je dobro ovo što mi on ovako reče, rekao, pa nije dobro. Znači, taj hadis je tebi kako poznati, taj hadis znaš prije njega, ali on je to trebao na neki drugi način ti kaže, da ti kaže, babu, ti znaš da lagat nije dozvoljeno ni u šali. Kontajte. La haule vela kuete, illa billah uglavnom ovo je dokaz da, dakle, bez obzira što je ovaj vlad i što je, dakle, nije mudar i što, eto, lupi ponekad, a? ali ovdje pojente u tome što je on, subhanallah, toliko ozbiljno shvatio govor Allahova postanika sveme, kada se radi o laži i o laganju, a? Da je to interesantno, dakle, i pored toga što ljubav njegova prema njegovom ocu, što je njegov otac stariji, ljubav, tako, i poštovanje svega oca, Međutim, kada se radi o ovoj stvari, dakle, subhanallah, svatate ovo, barek Allah, fikum, uglavnom kaže ovdje šejh, ko napusti laž, laganje, i bude se pridržavao istine u svim stvarima, budeš govorio sva, samo istinu, bez obzira da li bila protiv tebe, ili bila u tvoju korist, samo govoriš istinu. Kaže Hudije ili Zbir, Allah će ga uputiti u dobročinstvo. Kao u hadisu, kada kaže Allah u poslanih sveme, إن الصدق يهدي إلى البر استنوليوبي بوز بوزي كدبرشينيسكو بوزي ك كبوليتشاوانيو إيمانا كدبرين ديانيما فقط هو ها وإن الكذب يهدي إلى الفجور الله أشبدي وغريه ها غريش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله Zatim kaže, وكان عند الله صديقا i takav čovjek, s obzirom da je napustio laganje u ime Allaha, kod Allaha će postati siddiq, istino ljubivi, iskreni. Ali znate, hadis kada Allah posljed sveme kaže innal, innal, innal mar'a le jekzibu wa jeteharra fil kezibi hata yukdeba inda Allahi kezdaba. Čovjek laže i trudi se u tome sve dok ga Allah kod sebe ne zabireži kao lažova. Bude zapisan kod Allaha kao lažov. Ako je kod Allaha zapisan kao lažov, zar mislite da, se, da će takav čovjek kod ljudi biti smatran iskreni? Ne, Allah, Čim je kod Allaha lažo, kod ljudi će se postaće popularan kao lažo. Tamo priča, znaš ono, sreo sam tog i tog. Kaže, ona je lažo, jel? Ja, to je taj. Dakle, ljudi ga znaju kao lažo. Poznaješ li toga i toga fulana? Lažova ono, jel? Jes, baš ono. Dakle, postoje kod ljudi popularan kao lažo. Svatate, zbog čega? Zbog njegove naše. A čovjek laže i laže, tako da laž postane dio njega laže, a nije ni svjestan da laže. Sada te ovo, barek, lovim. Toga imaš ko hoćeš. Olani, sada vas pitan, poznaš li, daj mi primjer nekog lažova. Ima da nabrojiš koliko morat ćeš. La haule, la huete, illa billa. Wa inna mar'a a, le jesduku, wa je taharra fi sidqi, hatta yukteba inda Allahi sidiqa. I čovjek se, dakle, govori istinu i trudi se da bude, Ha? istinoljubiv i iskren, da govori samo što je istina, sve dok ga Allah kod sebe ne zapiše kao istinu ljubivog. I čovjek postane sidik, postane čovjek emin, a, pouzdan. Wallahi što ti god kaže odmah mu veruješ. Ne sumnjaš ti malo. Čak nećeš ne padati na pamet da proveravaš. A onaj koji laže i koji je kod ljudi postao popularan kao lažo, a, kad ti nešto kaže, uvijek je na ono, kako se kaže to, pod rezervom, jel? Ili uvijek zoveš da provjeriš i istina, čuo sam to i to. A kada ti kaže neko koji je kod Allaha istino ljubi neku vijest, jel? Odmah mu veruješ subhanala. Zašto? Zato što je kod Allaha zapisan kao sidik. Zatim kaže, ورزق <clears throat> لسان صدق بين الناس i Allah će ga obskrbiti jezikom istine među ljudima. Dakle, kod ljudi će biti popularan kao čovjek koji istinu govori. Allah ovo poslani sve neme. mušnici nisu htjeli da mu da poveruju. Nisu htjeli da prihvate njegovu vjeru. Ali je Allah prisilio da vjeruju da samo govori istinu. Prisilio ih je, subhanallah, tako da su donosili kod njega i ostavljali stvari na čuvanje. Donosili stvari kod Allahovog poslanika da im on čuva. Allahova kuća Allahovog poslanika je bila puna tuđih stvari. Ljudi nisu htjeli da poveruju u novu vjeru dakle, u vjeru svih poslanika, Allah ole lakujete, ila bila, da napuste, da napuste širk, da napuste kufr, a? ali su znali da Allah o poslanik samo istinu govori. La haule ve la kuvete ila bila. I samo istinu. I da je pouzdan i kada ti, kada mu ostaviš nešto na imane, nema šanse da to preneveri la haule ve la kuvete ila bila. Ha? Allah je prisilio da to radi. Međutim, danas imaš ljudi, ne bi mu dao subhanallah, kokošku da ti čuvaš. Svatate, zato što znaš, bez obzira da li on klanio, da li on imao bradu, da li... Ali nije se odrek ove stvari. Mi to stalno spominjemo braći. Brat se prihvatio dina, alhamdulillah, radila nemin. Ali mnogo stvari iz džahilijeta nije napustio. Nije ostavio puno stvari. Način govora, govor, laž, uh, način šale koja je u šarijetu zabranjena, koju je ponio sa sobom iz džahilijeta. Ponašanje, hod, šekurenje, gledanje. To su stvari, sve što je zabranjeno u širijetu. Moraš da se odrekneš, Habibi. Ova vjera je vjera odricanja. Zapamtite to. Ova vjera je vjera odricanja. Mora da se odrekneš svega onoga što je batik, što je zabranjeno. Svega mora da se odrekneš i da la haule vela kuvete ila bila. Svega. Čak mora da se odrekneš osoba koje si volio, koje si bile drage. Mora da se odrekneš svega. Svatate ovo barekama fikom. Međutim, braća, nažalost, mnogi iz tih stvari se nisu odreklani pa su ušle u islam ko Navajlije, pa su mislili da je to može kako, gostiš, kako hoćeš. Ne može to. Vjera Allahova mora da se nauči, a onda da se radi po mora. Zbog toga danas vidimo kod mnogih takozvanih jel, bradonja, la haule, vela, koje tila, vila, kod mnoge braće, koji je, čija je fasada, maša Allah, fenomenalna, la, lijepa, ali unutri nisu, nisu čistili, subhanala, nisu čistili svoje duše od žarlijeta, od grijeha, od onog što je Allah zabranio. Ali opet je Allah te bar sada milosti pa im kaže svima njima. Dakle, Allah poslanik prenosi od Allaha te bar pa im kaže ko ostavi nešto ima Allaha, Allah će mu to zamijeniti lepšim i boljim. Da pusti sve to, Allah će ti to zamijeniti boljim. Subhanallah. Zatim kaže, فَسَوَّدُوهُ وَأَكْرَمُوهُ وَأَسَاغُوا سَمْعَ لِقَوْرِهِمْ Dakle, Allah te bareke tala će ga obskrbiti, dakle, da kod ljudi postane popularan kao čovjek koji govori istinu. Jedna stvar. Zatim će ga poštovati. poštovat će tog čoveka i cijenit će ga i stalno će slušati kada on priča. Dakle, kad on govori, kažu ljudi, stani, stani, ovaj već, ima nešto da kaže. A lažo kad govori, kaže, ma, pusti ga. Sigurno će pati neku bombu sad. Ili kad neko priča, koji je popularan, šta kažu, ono, što je popularan, kad otvorite te prozore da ne izađe malo ova laža. <laughs> la haule, la kulete, bila, bila. Sada tako, dakle, popularan kod ljudi ko lažo, harasno. Allah te bare tada je zapisao kao lažova. La haula ila kuvete illa bila. Zatim kaže ومن ترك المراء وإن كان محاقا ضمن له بيت في ربدة الجنة Dakle, ovo je hadis koji je vama poznat kada Allah poslanicima kaže ko napusti raspravu iako je u pravu a? ja mu garantujem džer, dakle kuću u centru dakle dženneta subhanallah Allah poslanicima kaže dakle on je samo ovdje krenio tekst Adisa, uh, eh, Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, ko napusti raspravu, iako je u pravu, ha? ja mu garantujem, Allah mu, dakle, Allahu poslanika alaihi salatu mu garantuje, dakle, kuću u, u centru dženeta, la havla ila kuvete ila dillah. Ja? Što znači rasprava, da ne bi čovjek pogrešno shvatio, na primjer, ne misli se ovdje na, na rasprava u, u, u, u dinu, u vjeri. Rasprava se musliman sa šijom, ili sa nekim kršćanima ili i ti znaš da si u pravu, znaš da su te tvoje vera na istini, ali kažeš neće da se rastavamo. Ne, ovdje se ne misli. Ovo je vrsta džihada. Da mu dokažeš da on od stanovnika ženema, a ako se prihvati sunneta, da će biti stanovnika ženeta. Dakle, tu moraš da se boriš svim svojim sredstvima. Sve, sve, sve, sve, barekalo tiku. Ali kada se radi o stvarima, kaže ti si uradio to i to, dakle, tu neoličkim stvarima, nekim drugim, ti mu kažeš pa nisam subhanala, imam dokaz, ono, jesi, jesi, kažeš dobro, u redu je, pobedio si, ali znaš da ti u pravu, ali neće da se raspravaš. Svaka ovo, bare kao vasiku. Nema tih rasprava među braćom. Rad po prirodi, voli da se raspravlja. Dakle, što sedne automatski, Allahu ekber. Ha? Svaka ovo, bare kao vasiku. Ako znaš da ti u pravu, Allahu ako stani se sredem ti garantuje džennet, kući u džennetu, ako ostani šta se, da kažeš, halas, ti si u pravu, neću da se raspravljam. Ne želim raspravu. Jel, svatate ovo, barek Allahu, fikum. <clears throat> Zatim kaže šejh Veselime min šerri ližađi wal husuma i bit će pošteđen od šerra koje proizilazi iz rasprava a? u raspravama može i takako da bude veliki šer. Ako čovjek koji se raspravlja nije odgojen a? nije šerijetski odgojen sa takvim čovjekom ne može da se raspravljaš ni u čem. Svatate, jer rasprava ima rasprava ima, ima edeb rasprave način kako se raspravljaš. Ha? Šehovi, sjećam se, u Medini su nam savjetovali da se raspravljamo. Ha? Pa jedan od šehova govorio, samo se raspravljajte. To je jedan od najboljih načina pisanja znanja. Ali prije toga moraš da naučiš ede rasprave. Ja i ti se raspravljamo propis dizanja ruku na namazu. Ha? Ti kažeš, to je od suneta, ja kažem, to nije propisano. I ti doneseš svoje dokaze, ja iznesem svoje dokaze. A prije toga smo se dogovorili da se pokoravamo haku, i onda se mi raspravljamo, ti spominješ govor učenjaka, ja spominjem. Dakle, shvatate ovo. I onda ono što je jače, što je sa dokazima, onda se mi toga obojica pridržavamo. Shvatate ovo, vanje kalafiku. Međutim, rasprava koja nije izgrađena na tome, čovjek ne zna da se raspravlja, džahil. Kada se raspravlja, pokušava na onaj džahilijetski način da te porazi, hoće da ga lami, da urla, da... Sala, sala, u redu je. Ide svoj putem. A? wa iza khatabahum al-jahiluna qalu salama a kada ih jahili oslove i počnu da lupetaju jahili šta kažu mu'mini qalu salama ja alas salam alaikum ahni wa sallam i svoj put la hawla ila kuwata ila bihi kada to barakam fikum dakle znate sigurno primjer slušali ste na predavanju kada jedan od unuka Ali je radijallahu anhu ušao jedan njegov prođak u mešid kada on sedio sa nekim svojim prijateljima. Pa ga izgrdio, ispisao, svašta mu izvikuo onda su krenuli za šalamu, nije ni ja rekao se A onda je posle toga uveče otišao do njegove kuće i pokucao mu na vrata i ovaj izašao na kuće. Znate šta mu je rekao? Rekao mu je, ako je istina ono što si rekao za mene, da sam ja takav i takav i da sam nikakav, ako je to istina, onda molim Allah da mi oprosti. Ako nije istina, dakle, ako nije istina to što si rekao već, dakle, laž, onda molim Allah da tebi oprosti. Salam alaikum. I ukrenuo se, završeno, sa tim se završava sva rasprava. Svatate ovo. A? Allahi, koliko naše braće ima, dakle, sa vakvim svojstvom? Dakle, da ima to svojstvo? Ne može, još je ostalo ono od džahilijeta, moram ja njemu da, da vratim po svaku cijenu. Ne, ostavi raspravu. Zatim kaže ovdje šejh, dakle, da se vratim opet, da ne skrenemo se ne, u selime min šeri ili džađi vol husuma, i bit će pošteđen šerra rasprave. Jer kada se počneš rasprava s bratom, i vidiš, ti znaš da ti u pravu, dakle, ti znaš što posto da si u pravu, a on pokušava da isplavi krivu drinu, pokušava da dokaže nešto što ne može da dokaže. Ako kažeš dobro u redu, alas, alas, neće da se zove. Bićeš pošteđen šerra koja će izići iz toga. Jer ono će nešto da dokaže, a ti dokaže, dokazuješ istinu. I onda će puknut među vama i alas, onda će ti se to gledati. Međutim, ako kažeš alas, u redu, ahi, u redu je. A? Taj brat će se za stvar oko koje ste se vi raspravljali. Slušajte ovo. Samo se sjeti toma ovoga kada se bude bude kada raspravljali. On će se raspitati za to, za, dakle, to pitanje oko kojeg se raspravio s tobom. Raspitat će se kod druge gaće. Fatate, ja i ti se sad raspravljavati. Ti znaš da ću pravu. Ti znaš da sam ja ne vratim. Da ja želim nešto da dokažem što je neispravno. Tako, a? I ti meni i ja navalim na tebe. Nije to tako, to je ovako i ti kažeš dobro, ah, u redu, ti si pravu. I ja se zarošitam da sam, maša Allah. A e, ja rađem nekog vrata, koji je kod mene bolji od njega. Je tako? I ona mu kaže, ja raspravio se sa, sa onim, rasturio sam ga. On će mi reći, oko čega ste se raspravljali? Oko toga i toga, o pa šta si ti rekao? Pa ja sam rekao to i to, on će reći, pa ah, ti si, po, on je bio u pravu, pravo, subhanala, šta ti je? Pa, ako ti jedan brat to kaže, pa još jedan, onda se ti povlačiš. Svatate, ti si, alhamdulillah, Dakle, ti si ga natjero da se sami ti su ti se izruko i dakle, nisi te da se raspravaš, natjero si ga da traži istinu po tom pitanju oko kojeg ste se vi razišli. Svatate ovo bare kao napisu. I on se raspitao kod druge braće i sutra će doći reće da se Allah nagrada ti se onda bio pravo, ja sam bio na vatilu. A? A da se ti sa njim raspravljao, puklo bi među vama, vi bi se posvađali, možda kada bi on kasnije sad za istinu, teško bi se pomirili. Svatate ovo bare kao napisu. Nam. Uh, وحافظ على صفاء قلبي i dakle sačuvat će čistoću svojeg srca ako se odmah izvučeš iz rastave sačuvat ćeš čistoću svojeg srca jer čovjek u osnovi koji pokušava da dokaže nešto što je neispravno a ti znaš da ti neistini a? ako ti on nešto ružno kaže ti ćeš isto njemu nešto ružno reći pa će on tebi još nešto gore ti njemu još gore ti si samog sebe spustio na njegov nivo a da si na, u samom satu rekao dobro u redu da nagradi ma selama i svoj put odeš, ne bi to došlo do toga. A ti si sebe spustio na taj nivo. Svatate. Sutra dan, kada se išala, ako Allah da da se popravi situacija, on će reći, a šta ima ovaj da mi pametio? Šta mi tu izigrava nekog bogobojaznog, a juče me rezife učinio. <laughs> Svatate ovo. A? Žitim, ti se jednostavno nisi upuštao u raspravu, ako ne može da bude rasprava po šarijetu, onda je ostavio ako je rasprava po šerijetu i znaš da se da čovjek bogobojazan i da bira riječi, kao, dakle, kad priča sa bratom, onda zna da je to čovjek mu'min koje ga Allah voli i bira i riječi sa takvom osobom. Svatate ovo, bari kolofiku. To je mu'min, Allahov štićenik. Danas, kad su većina, kad su svi ljudi kafiri, taj tvoj brat je mu'min, on veruje Allaha i pokoran mu je. I drži se tauhida, i odreko se širka, i odreko se mušnika, i skazane prijateljstvo sa gutima. Ha? I ti priča sa njim na bilo kakav način. Ne smiješ to da radiš. Allah je rob, moraš da ga respektuješ, da ga cijeniš. Ali on isto tebe tako, svatate ovo. Ne možda sa njim pričati isto ko sa nekim balasom ili sa nekim koje niko ništa. Ne on je Allah rob Habibi. I to je, to je najveća titula na ovom dunjaluku. Najveća titula da si al mu'min. Mu'min je veća titula od generala, i od predsjednika, i od kralja, i od cara, i od kajzera, i od kitre. Ha? Najveća titula je za jednog insana jeste da je Allah se bare kada rob. Subhanallah. I tako kada Allah ovog roba, i tekako moraš da ciniš i moraš da paziš kako sa njim pričaš. Allahu ekber, la haule, la kuvete, illa illa billah. Wa amina min kashfi uyubi. Onaj dakle ko ostavi raspravu iako je u pravu, Allah će ga poštereti, a? poštereti će te Allah toga da, da ne izađu na vidjelo svoju nedostaciju. Svataš, jer kada se sa nekim posle, po, počneš svađati i rastrojati, doćiš možda do tog uh, stepena da se tako raspravdiš, da, da izbacuješ neke svoje nedostatke iz sebe, neke svoje uh, ajbove, kako se kaže ajb, mahane, jel? A? Koje ti ljudi nisu znali. Pa će su, ovaj, hoće ovdje daleko, i su se nadao njega da zna ovako. Jer ima ljudi, Allah, ja sam slišao se sa takvim, sa takvim bradoljama. Dok ne poznajem takve, sedim jedan put u autu i on otvorio prozor, on se bio tek prihvatio vjere. Ha? Mislio da je samo vjera pustio bradu i klanat nama. Je otvorio vrat, prozor, izgleda jednog švabu kroz prozor. I ovaj švaba, dok sam nemački, O njemu, joca i majku, sve na kamaru. Rekao njemu, a uzu Kaže, ja sam se ljuti, niste mogao. Sad si iznio se, dakle, te, te mahane si izbacio sad na vidjelo. Ha? Da ga nisi dirao, da si bio zatvorio prozor, da si bio skrušen i da si razmišljao Allahu te barek dala, ne bi izbacio te mahane sad. Učinio si očiti grijeh. Psovanje grijeh. Neka priča ko šta hoće. Svata togo. Allahu se na ma kjane ne biju ta'an, wala la'an, wala l-fahish, wala razinu. Allah poslanik nije nikog vrijeđao, niti je nikoga proklinio, niti je ikoga, uh, niti je govorio bezobrazne ili bezsine riječi. A? Kad ima dosta ljudi, kad se malo dublje upusti sa njim u razgovor, uuu, kakve on stvari zna da kaže. Svatate ovo bare kao tipu. A? I tako su u raspravi. Ako se osta, okaneš rasprave, nećeš, dakle, bit ćeš pošteni na toga da se rastrdiš, da planeš, pa da izgovoriš riječi koje će ti kasnije biti žao. već da Bog dao se nisa raspravio sa onom budalom, spustio me na njegov nivo, pa sam se svatate ovo da Zbog toga ti Allah u poslani garantuje kuću u ženetu, ako ostaviš raspravu, iako znaš da ti u pravu, ostavi jer će to biti bolje za tebe. Wallahi, la haure vela kuete, illa dina. Zatim kaže, وَمَنْ تَرَكَ الْجِشَّ فِي الْبَيِّ وَالشِّرَعَةِ زَادَتْ ثِقَةُ النَّاسِ بِهِ وَكَتُرَ إِقْبَالُهُمْ عَلَى سِلْعَتِهِ kaže še ih, ko ostavi eh, laviš, uh, eh, prevara, ko ostavi prevaru u kupoprodaje, jel? A? U kupo, kupoprodaje, tako, bare kalavu fikum, uh, zade cikat u nasi bihi, ljudi, dakle, pouzdanje ljudi, ili vjerovanje ljudi, dakle, njemu, će se povećati. Dakle, ljudi će mu vjerovati. A? Nam. U akestura ikbaluhum ala silatihi i ljudi će, dakle, masovno počeli da kupuju njegovu robu. A? jer je on u ime Allaha te vare katala, prestao da vara ljude. U ime Allaha neće više nikog da vara, Allah te bare sela će mu dati bereket u njegovoj trgovini. A? Pa će među ljudima postati popularan kao čovjek koji ne vara. I znate da je prevara haram. Allah u posljednjem je na pijesi vidio čovjeka koji prodaje uh, žito, jel tako? Jel tako? A? Pa Allah u posljednjem je stavio ruku žito i kad je zadio ruke, ruku vidio da je, da je ruka mokra a vi znate žito koje je mokro i koje je suho, dakle nije na, va, dakle, na, na, na vagi isto, ovo je mokro teže. Pa Allah obudu me rekao, što je ovo mahan? Kaže, ja, ja Rasula, a, a, a, sada smo mi na sema, dakle, palo s neba. Dakle, kiša pala s neba i ja nemam s tim ništa. A? A? Pa na Allah obudu se me, me rekao, pa zašto nisi onda ovo vlažno, mokro, izvadio i stavio odu da ljudi vide šta kupuju. Men gašena felejte minna ko nas stvara ne pripada nama. Ha? A u drugom rivajtu, općenito, men gaše velejstenina. Ko vara, ne pripada nama. Svatate? Dakle, budeš li u ima Allaha te bare kretala, pošten i ne budeš ljude varao u trgovini, vallahi Allah će dati da svi ljudi, ljudi čuju za tebe, pa će masovno navaliti kod tebe da kupuju i da će ti vjerovati. Svatate? Neće da varaš ima Allaha te bare kretala. Međutim, ako budeš varao, nema bereketa tvoje trgovini. Vallahi nema bereketa danas koliko je takvih ljudi, subhanovi. Dakle, dosta, dosta braće je pogrešno shvatilo uh, veza neke, neke mesele, neka pitanja vezane za trgovinu. Istina je da kada nešto kupiš, odnosno kada nešto prodaješ, ti si vlasnik toga, imaš pravo da povećaš cenu koliko ti hoćeš. Je tako? A? Prodajem ti šta ti ja znam auto za 10.000 eura. Dakle, moja je to, to je moja stvar i ja te ne, ne, ne gonim, ne teram te da ti to kupiš. Ako hoćeš kupi, ako nećeš ne moraš. Međutim, ovdje postoji jedna stvar koja, ta, koja je sigurno prevara. U to nema nimalo sumnje. A? a to je, ako čovjek nije upoznat u cijene, dakle dođe sad neki stranac koji nije iz ovog grada, dođe ovdje, a? i ti mu kažeš dođe ah i da ti ja proda nešto, pa ga ono bratski zavališ. A? On ne zna cijene kakve su ovdje. I ti mu poslije kažeš, ja te nisam tero, ja šerijski imam pravo da povećam cijenu ko hoću, ja sam ti ponudio, ti si uzor. Nije, nije, to ulazi u ovo, to ulazi u zabranjenu vrstu trgovine. Svatate ovo, bare kolahu, fiku. Koliko braće dođe i žali se, kaže, bio u Sarajevu, neki mu došao, prodao mu ne znam koliko knjiga, kaže, kad sam ja kasnije se prodao na video, ja rabi, on je odrao mene čovječe. Ne znam, 500, 600 eura za nekoliko tomova, za nekoliko, jel mu žele za knjiga. Suhala, I poslije kaže, sam ja nešto šarijetski neispravno uradio, ja sam ti ponudio, ti se kupio. Ne, ne, ne, ti si iskoristio moje nepoznavanje tih cijena. Sada te ovo bare kao fiku. Nisi mi pojasnio kako stoje stvari. To je prevara i to je zabranjena vrsta trgovine. Dakle, i ovo se veže za našu, svakako, dakle, za, de, za devetu tačku, to je men tereke riba u kezbel habib, barek Allahu fi rizki, ko napusti kamatu. A? ko napusti kamatu i zarađiva je na haram način, a, na odvratan način, Allah te bareke tala će mu podariti bereket u, njegovoj, u njegovom imetku, u njegovoj zaradi. A mi znamo da da Allah prokleo kamat. A? I ono koji je radi, i onaj koji od toga živi. Allah te bareke tala kaže, jemhaku Allahu riba. Kažu mu fesiri, jemhaku Allahu bereke i riba. Allah uništava bereket u kamati. A? jemhaku Allah riba wa yurmi sadakat. Dakle, Allah je uništio bereket, dakle, blagoslov u čemu? U kamati. U kamati nema blagoslova. Koliko god se tebi činilo, da si ti zaradio, stavio si sto hiljada na konto i za nekoliko godina, maša Allah, došlo ti ne znam, a, koliko kam... Koliko se god tebi te sice činile, mora da znaš da je poenta u bereketu. Svatate? A nije poenta u, u, u, u cifri ili u sumi novca kada ti Allah da bereket u jednom euru, u Allahi bolje ti je, nego da imaš 100.000 eura u kojim nikakvog bereketa nema. Samo ćeš u Allahi još više zaglaviti sa tih 100.000 što imaš. Nema u njima bereketa, one su proklete, kamata je prokleta. Kad Allah nešto pro, pro, kad je nešto prokleto kod Allaha te barek ne možeš uspjeti sa tim nikada. Subhanallah. Jedan od sada, kada su krenuli jedan, jedan pohod sa Allahom i poslanim sveme, jedna deva nije htjela da sluša. Pa je ono šino rekao, Allah te prokleo, mrti se. Pa je rekao, Allah, poslanik, gdje moj slučan da si podao s nama. Prokleta nam ne treba. Jer nešto što je prokleto, sve ti u propasti. Čovjek dođe i kaže, hajde uzmemo džamiju na kredit. Svatate, jer je korist veća. Korist je da ljude pozivamo uvijek da klanjamo zajedno bajram, šta ti ja znam, ovo ono. Ne, ne, ne, u tome nema bereketa. Ta džamija ili će biti prazna, ili će biti puna budala puna novotara, puna džahila, puna kafira. Ali Allah neće da se preko harama dođe do, do, do uspjeha. Ne, ne, ne. Kani se, kani se kamate, kamata prokleta. Allah upropaštava blagoslovu kamati. Nema verekete u kamati. I još mnogo drugih tekstova a, i hadisa koji govore o zabranjenosti kamate. La haule vela kuete ila bila. I ko napusti kestel hadis, dakle, haram zarabi, Vi znate kada se radi o zaradi. A? To ulazi u islamska ekonomija, se to zove, tako. Šta znači islamska ekonomija? Šerijet. Mi imamo način sticanja imetka i trošenja imetka. Dakle, nije nam to prepušteno da mi radimo kako mi hoćemo. Kao što je to u kapitalizmu. U kapitalizmu možeš da zarađuješ pare na koji ti hoćeš način i možeš da trošiš pare na koji ti hoćeš način. Je tako? U komunizmu niti smiješ da zarađuješ niti smiješ da trošiš. U komunizmu nemaš ti pravo na proizvodnji. Nemaš pravo da ti slobodno nešto radiš, zarađuješ. A je kako se radi na U komunizmu vi znate da čovjek, mašine pripadaju državi. Dakle, mašine za proizvodnju, fabrike, to sve državno. Ti imaš pravo samo da radiš i da dobiješ toliko i toliko države. A ti da imaš vlasti na privatizaciju, da ti otvoriš privatnu prodanicu, otvoriš privatnu firmu, to je u komunističkoj državi zabutno. Dakle, socijalistički uh, ekonomski sistem. Je tako? A? Međutim, mi u šarijetu imamo stvari. Ovo su naše granice i u tome je da bereket. Može tebi zvuči pa kažeš imam tor žviva. Ako ih ne prodam onom peru, ja znam da će on rakiju praviti. Ali ako ne prodam, onda će se pokvariti i niko ništa. Bolje da se pokvare i bolje da ne, ništa nemaš od toga. Ali ako pero napravio tvojih šviva rakiju, Wallahi, ti ćeš kod Allah odgovarati. Ako znaš dođe ti pero i kaže, prodaj mi tonu šljiva. Ti mu kaže, zašto i hoćeš? A? Za 15 tona šljiva ne treba 15, nema fabriku 15. A? Ako kaže za rakiju, kaže što dam ti, Allah mi pokvarit će se, tebi ih ne dam. Zašto? Zato jer je to zabranjeno. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَ وَلَا تَعَوَنُوا عَلى الْإِسْمِ وَلِدْوَانِ Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznošću, ne pomažite se u griješenju i neprijateljstvu. A ti si pomogao. Dakle, ovo je dakle opće pravilo. Važi za sve. Gdje god ima grijeha, ne smiješ da pomažeš. Gdje god ima grijeha, ne smiješ da se petaš, kažeš ja se odričem od grijeha, ja sam ostavio grijeh u ime Allaha tabarutala i neću da vas pomažem u tome. Babo, brat, peti, deveti, neće da imam učeće u tome, nimalo. se ovo, barek Allahu, fikum, nam, e, gdje smo stali? لا حول ولا قوة إلا بالله وفتح له أبواب الخيرات والبركات الله شتاكو مطورت براتا بركتا إي براتا دوبرا تقول الله شمطورت سبحان الله تواي ريزنسة jer ti se napusti, neće da zarađuješ, neće da budeš. Često vraće dođu i kažu, evo, ovo je samo jedan običan primjer. Kažu, da li je dozvoljeno raditi ko onaj čuvar, security, kako se to kaže, jel? Kaže, no stani, u to nije zabranjena stvar, ali koga, ko je taj, koga čuvaš? čuvaš mi banku, čuvaš neku javnu kuću, čuvaš nekog taguta, i ti dozvan da to radiš. Moraš da hvataš metak za taguta. Haram, la haule u rakuje te uda bila. Nije za, to je, nije dozvoljeno. On kaže, ali tu nema ništa grijeh. To je grijeh samo po sebi, da ti čuvaš kufri, da čuvaš grijeh. Zabranjeno. Sada to bare kalahu fiku. I još mnogo drugih stvari. Dakle, čovjek mora da gleda pojentu nečega. Pojentu, šta je pojenta toga? dođe ti neko i kaže prodaj mi zlato. Šta će ovaj s ovim zlatom? Interesuje me šta će s ovim zlatom? A? Pitaj ga, nemoj reći, ne interesuje me. A? Svatate ovo. Možda će da izvije od zlata, šta će znam, krst. Je tako? A tvoje zlata, ti smo prodao da on napravi oliki krst da ga okači neđe u manastir. Nemoj to ne radi, zabranio da... Svatate ovo, bare Allah, piku mi. To važi za sve vrste, dakle, trgovine ako, je, ako ti učestvuješ direktno sa, dakle, sa tim u grijehu, ne smiješ niti da prodaš od njega, niti da kupiš od njega. Sada to obare kalahu, fikum la havle vela kuvete, ila bila. Čemo dalje, inša Allah, dana. I se smo morili, koliko smo pričali? Ne vidim. Ne vidim se ovdje ništa. Četiri tri minuta. Četiri tri minuta. Ajde, hoćemo da ćemo nešto na نعم لكن كاش هذا الشيخ ومن ترك البخل وآثر آه، التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر كاش الشيخ ko napusti škrtost i buhl, ko napusti škrtost, a? Wa atara tekerume wa safa'a, ahabbehu nas. Ko napusti škrtost, dakle ne da čovjek nikom ništa la haule la kuvvete illa billah škrtica to je svojstvo dakle da ne govorimo o islamu to je svojstvo i kod kafira jedna od najgorih stvari se u džahilijetu neko drugova kad znaš da je škrtica niko s nije neće ne izlazi niko neće s nije zadruži kada pusti ga <laughs> la haule la kuvvete illa billah škrtica niko ne voli te ljude subhanallah wa asara takarruma wa saha i bude dakle se držao plemenitosti i drežljivosti, to će voditi da ga ljudi zavole zbog toga. Jer Allah i ljudi vole one koji, koji su plemeniti, koji su drežljivi. Vi znate Arapi ranije kako su radili? U noći, i to je primjer za plemenitost Arapa, a, drežljivost. U mraku, dakle čovjek u pustinju živi, a, zapali se kuće nekoliko ovih, kako se kaže, vatri, oganja, a, zapali nekoliko vatri, kako pustnik kada bi prolazio kroz pustinju, mogo bi iz daljine da vidi da tamo gori vatra. I da ode kod njega, da prespava, da se najede, da se odmori. Dakle, namjerno zapali vatri iz kuće, da čovjek u mraku pusti, da u daljini vidi svjetlo, da ode tamo da se kao pusti i odmori. Dakle, toliko su bili plemeniti. A danas, ne znaš, većina vezi ne znaš gdje stane na pa Kak? <laughs> Što dalje? <laughs> sada to je barek Allah fiku, la havle vela kuvete, illa billah. Dakle, ko ima Allaha napusti škrtost, Allah će šta? Allah će zamijeniti to tim, dakle, da će se mu, da ga ljudi zavole zbog njegove plemenitosti i darežljivosti, la havle vela kuvete, illa billah. A, wa iktereve min Allahi wa min džene, i to će biti razlog da se približi Allahu džennetu. Dakle, to će biti razlog da se približi Allahu i džennetu, la havle vela kuvete, illa billah. وَسَلِمَ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَدَيْكِ صَدْرِ I Allah će ga sačuvati od briga i od sekiracije i od prsa. Ove tri stvari. Prate svakog škrticu na dunjalu. Svako ko je škrti, ko je tvrdica, ove tri stvari mora da nosi sa sobom. Briga i sekiracija i teškova prsa. I to je slučaj sa većinom bogataša, osim kome se Allah se bare zala silovao. On je bogat, Međutim, to bogatstvo ga je samo dovelo na taj stepen da je on stalno se, stalno briže, briže na svoj mjede. Stalno se sekira. Čak i ako, ti, ako se desi da ti nešto pozajmi, on te proganja, vidi ko, ko obaveštajna služba. La haule la kuvete ila bila. I stalno u prstima osjeća te godu. Ha? Da da dam, da da ne dam, a zna da je Allah naredio da se da. Ne može. I kada da, razmišlja, pa će da to nisam trebao 5 eura, mogo sam 3 da imao sam sitno. A? Stalo si se kirao oko toga. Zbog čega? Zbog njegovog vrdučluka, zbog njegove škrtosti laha u levela koje ti nabila. Međutim, čovjek koji je darežnik, koji je plemenit, njemu to ne znači ništa. On je plemenit radi Allaha te barik tala. On zna da je to ružno svojstvo, da je to svojstvo kjafira, da je to svoj, svojstvo munafika. A? Međutim, nije to svojstvo mubina, da je škrt. I on je to napustio radi Allaha te bare katala. I sve ove stvari se treniraju. Ako si, nisi bio plemenit da reži, onda radi na tome. Allah ako se sve kaže tehadu, tehadu, tehadu, dakle od hedije, tehadu, dakle dajte jedni drugima hedije, poklone, zavoljet ćete se. Dakle, dajte poklone jedni drugima, poklonajte jedni drugima nešto, zavolit ćete se, bit će razlog da se zavolite. Sada to ovo, barek Allahu, fikum, la haule, la kujete, illa billah. Nam. Subhanallah. Zatim kaže, dakle, zatim spominje ovdje šeheh, ajet, ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون a onaj koji se spasi gramzljivosti dakle šta je gramzljiv čovjek je onaj koji hoće sve da ima a ništa ne da a? fa men yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun ko se spasi te gramzljivosti fa ulaika humul muflihun to su oni koji će koji su sigurno uspjeli, koji su se spasili. Ja? Što je tako, vallaj? Koliko danas, većina kafira je tako. Uzbi što možeš, a ne daj ništa. I to je, kažu, šta je tajna tvojeg uspjeha. Sve je lako, sve živo pokrova na dunjaluku, a ništa nije dalo. To je tajna njegovog uspjeha. A tajna tvojeg uspjeha je samo Allah te bare I nije tajna. I to ne smije da bude tajna. To moraš svima da kažeš. Kažeš ljudi, bojte se Allaha, jer ko se boji Allaha, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Bojte se Allaha, jer ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz i obskrbit će ga odakle se ime nada. Šta je tajna svojeg uspjeha? Allah se, Allahova dobrota. Svaka to ovo barek Allah pitu. Govori se to ljudima stalno. Govorimo recimo šta se ti, ona komunistička budalaština kad kažu uzdaj se u se i u svoje kljuce. Dakle, u svoje ruke, znoj, krampa, to što sti, to je on. A ja rabbi, ja rabi, koliko ima ljudi, nikad prstom nije mako. Allah te bare katala mu je dao sve. I on mu zahvaljuje, Allah mu samo povećava. Wa in shakartum la azidannakum. Allah ti obećava pa kaže, budete li zahvalni, još više ćemo povećati. Subhanallah. Kažu učenjaci, kada čovjek ima nešto što mu Allah dao i želi tu stvar da sačuva, neka se Allahu zahvaljuje. I nikad je neće izgubiti jer će mu Allah to još više povećati. Allah i dao imetak samo govori Allahumma leke ilham, wa leke šukr. Allah će ti to samo povećavati, nikad tu stvar nećeš izgubiti. Ali ne budeš li zahvalan Allahom na ono što ti je dao, sigurno ćeš izgubiti. Dosta je ljudi našli uputu, krenulo je pravi put. Međutim, uzoholili su se. Pa su rekli, ja sam bolji od, od svih, vi ste svi džahenendije. To je možda istina. Oni će u džahenema ako se ne budu prihvatili vere, ako se Allah ne smiluje. Smilu ali on se uzohorio sa svojom uputom. Svatate, odnosno sa uputom koju, koju mu je Allah dao. Ti si, ti si ti neko nešto posebno? Jesmo mi nešto posebno? Nismo ništa posebno. Ljudi u skriri mesta. Ali Allah nam se smilovao i uputio nas na pravi put. I mi mu se stalo zahvaljujemo na toj uputi kako ne bi otišli u zabudu. Jer koliko onih koji su u zabudu otišli? Ajde da nabrajamo. Napisali bi listu. Kakvu listu, subhanu, a svesku šejhova, učenjaka, daija, takozvanih muđahida, imama, uleme. Kada bi počeli da pišemo imena, gdje su ti ljudi danas? Svi otišli u zabudu. Neki u kufr, neki u fisk, neki u bidat, neki u neku sektu. Nema ih. Samo nek par daja imena samo spomenite. Da kažeš Allahu ekber 90-ih, sjećate kad je on bio u uličnoj davi po Sarajevo, kažeš Allahu ekber kakve su to kakva su to bila predavanja a gdje je taj čovjek sad Allahu alem sudir sudirao što gdje je sad jednog u nemačku peva pevaš po kafana zar je to moglo da se desi moglo je i to je slučaj sa mnogo braće prihvati se vere i šutira sve živo sve mrška ovo mrška ono Pa Allah se tebi smilovo i puti nam. Što, zašto se ljudi, subhanallah, sa ljudima tako opodiš kod da su ljudi životine. La haule ve la kuvete illa billah. Svatate ovo bare kao fiku. La haule ve la kuvete illa billah. Hasbun Allahu. U ime rokilu. Gdje smo stali? Kaže šeh. ومن ترك الكبر ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى وتناهى فضله نعم kaže šej, ko napusti oholost, dakle oholjet, i posveti se skrušenosti te vadova, je od riječi vada'a. Vada u arabskom jeziku znači spustiti nešto. Te vadova da se spustiš. Da se spustiš na, na zemlju su pranale. Da si digao glavu. Da si digao noć. Zbog čega to radiš? Ha? Kako se oholiš? Ja rabi, ja rabi. Sjeti se samo kad odeš u CV i zaključaš se. I bolje da se ljudi gledaju pa kažu, a baš vala još ovdje se ovaj gori. Sakriješ se, se stid. A? E onda kad se šepuriš i kad digneš glavu, sjeti se tih trenutaka kad odeš u, u hamam. A? Jesi onda ohol? Jesi onda ohol? Ne, nego kad izlaziš, kažeš gufranek, gospodar, oprosti. A? Oprosti u mori. Tako onda možda se šepuriš i da se oholiš i da se mamu tišeš. Sada te ovo bari se na pitanje ostavi, dakle, oholenje, oholost, jel? I bude se pridržavao e, skrušenosti, i bude skroman, spusti se na zemlju, e, Allah će mu potpuniti, dakle, njegova svojstva, druga, dakle, vanšinska svojstva hlaka. Jer često možete da, da nađete čoveka, njegova oholost mu je sve pokvarila. Pokvarila mu je njegovo znanje koje je stekao šerijetsko, pokvarila mu je njegov lijep vlast kada uči Kur'an, pokvarila mu je možda njegove ibadete, njegove namaze, njegov post, sve mu je njegova oholost pokvarila. Svatate, ima čovjek ljubih osobina, hrabar je možda, darežnic je, dakle daje ono što se kaže i, i, i kako se kaže to, i šakom i kapom, jel, na lohovom putu i za islam, za muslimani, ali kada se ljudi sve te njegove oholosti, i kako se on šepuri, i kako voli da ga ljudi hvale za sva njegova djela, onda kažeš ja rabbi, ja rabbi. Sve mu ta ružna osobina, sve mu ono ostalo pokvari Subhanova. Sve ono, sva na njegova djela budu u sebi, dakle ove oholosti, ništa se ne vidi Subhanova. Svatate, koliko je oholost ružna, la haule vela kuete, illa billah. Nam, zatim kaže šeš, <clears throat> wala kadruhu, i poveća se, dakle, njegov kadar, njegov uh, stepen će biti kod ljudi veliko. Jer samo uzmite ashaabe kakvi su bili. Ne bilo ovo ovih ljudi među njima. Nije Allah. Uzmite bilo koga od tih ashaaba da je sad ovdje trenutno među nama. Čovjek bolji od čitavog umeta. Jedan od ashaaba je bolji od svih ljudi danas na Dunjaluku. Jedan samo od ashaaba da je sad trenutno ovdje na Dunjaluku bio bi bolji od svih ljudi na Dunjaluku. Ali ne bi nikad njega vidio da se on oholi, da se šepuri, da kaže ja sam bio sa novim poslanikom. Nikad. Svatate? Iako je to stvar za koju čovjek treba da se pazi. Ja kad bi to bio, prevušio bi vas prijava. Dan i noć bi vas, ja sam bio sećan sa salavi po svojeg i tako dalje i tako dalje. Ne bi mogo da se ušuti nikad. Svatate? Ko što je star, izmo je bilo sas, radi Allah vanzim se hvalio, pa je govorio, ja sam prva strela na Allahovom put. Dakle, ja sam prvi koji je odatao strelu na Allahovom put. I to je stvar sa kojom čovjek može da se palite. Kako? Svatate? I to jeste za zahvaljenje. Ali se oni nisu nikad oholili. Allah poslani se kada je sedio u društvo sahaba, nisi mogao da ga razlikuješ. Ni po Ista odjeća, ista grada, ista frizura. Svatate, isto gladni, možda i on više glada nego ovi drugi. Ali, a danas ne može to. Onaj koji ti drži predavanje, on se popne gore neđe, visoko, a? ima odjeću koju samo on smije da nosi ima kapu koju samo svi on da nosi. A je obući ti kapu ko on, ima te šupire iz džamije. E? Nema šanse. A još priča jezikom koji ljudi ne razumiju. Ne zna da priča jezik naroda, u sandačku, stand, sandački, u bosni, bosanski naglasak, je tako? On dođe i priča nekim jezikom, koristi termine, nekakve latinske izraze, Ola oni stari, hači ja ništa ne razumijem, kaže, ola jučer. Jučer, za to se nisi ništa razumijela s Na haure, na ko se ima bilo, sve to oholo. Ljudi vole, vallahi ljudi vole da mu govoriš, doktore, efendija, poštovani, cijeljeni. I on da ne raste si. Vallahi, to možda prim, da primetiš. Probaj ko neko šreka, pali ga stavu. Maša Allah, ti si ovo, ti si među nama, ti si. Vidjet ćeš kako on ima prema tebi da bude super, njegov odnos ima prema tebi da bude fantastičan. Međutim, ako budeš onom mrtav hladan prema njemu, i on će prema tebi biti mrtav hladan. Dođeš onog službenika, palja pališ, pa oko njega, pa ono, ima sve da ti sve. La haule, la kuvete ila ila. La haule, kuvete ila ila. Kaže Allah, ako sam se nema u hadisu kojeg prenosi ima muslim, ومن تواضع لله رفعه ومن تواضع لله رفع لك حديث بيجي امام مسلم ko se pusti i skruši u ime Allaha, Allah će ga dići. Allah će ga učiti. Allah. Koliko god da se on skruši, da bude skruši, da bude normalan, da bude, dakle, hoće da se postaviti sa svojom vraćom. Mi smo na jednom stepenu, Allah neće moći. Allah će ga učiti. Allah. A onaj koji pokušava da se uzdigne, Allah će ga skruši. Dakle, me kumul mu haleta. Hvatanje, čutio se, se zove, dakle, ovo, ovo pravilo u suru. Me kumul mu haleta svatanje suprotno. Onaj koji se spusti radi Allaha, Allah će ga dići. Allah će ga uzdići. Da će da bude uzdignut, da bude kod ljudi popularan. Da ga ljudi cijene, da ga ljudi poštuju, da ga ljudi vole. A onaj koji se uzdigne, ne zoholi, Allah će ga spusti. Svatate, koliko je danas takvih oholika? Oholi, mandu, zatamili, sikere, obrijane glave, kroz kozor. Ohol, želi da bude visoko, vi ga mrze. mi ga mrze, oni koji su poput njega, nađu se, duše su poput volci, kad se svetu, kad se nađu na istom, na istoj stalasnoj dužini, koje se. Kada se ne nađu, na istom ne razli se. Isto je tako je. Teohovnike ono sa zatavljenim smikerama, obrijanim glava, koji se šepure, duvaju i hoće da budu na visokom stepenu. Allah ne dozvoljava to oni će uvijek biti. Jedna će ljudi čekat da ih spominju ono, kako se kaže, na u prošlom vremenu bili su nekak pa je Allah uvištio. Svatate? Pa a onaj koji, se, koji je sebe pustio radi Allaha, te bar htjela, Allah ga uzdiva. Koji je od vas zelo sin, sin od šeha, kada sedi u onom bunkeru, u onoj rupi, jede sa, sa onim Afgancima koji su nikad, nije, nikad se nije zasitio u svome životu hrane. Uvijek je gladan od ovo što ko se rodio. On je došao iz svojih dvora sa Allahu Ekber i sa njima jede iz onog samira, jede rukama sa panova. Spustio se radi Allaha, hoće da bude sa svojom vraćom, Allah ga uzdivio. Vi se bore, vi ga traži. I znaju oni gdje je Ali, vrta. Alhamdulillahi radi nama. Svatate, radi Allaha, spustio Allah ga uzdivio, još više. A onaj suzni hoće da bude rekao, Allah ga bacio u blato, la haula wa la kuvvete. Svatate ovo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu. Kad ste ovo svati bi da je tela, tvari tela nakon. المشاعر ثورة قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسناها ألا ليتها تأتي فيجمود لي مقوم لقد زاد حزني والمشاعر ثورة قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسنها ألا ليتها تأتي فيجمدني موق تذكرت الذكرى تؤرق أهلها ويربطهم قيد التلهث والطوق ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارق Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.